і думаєш, що на тебе чекають у Шереметьєво, і закінчилися дні, які провів на хто зна яких вулицях, і по ліжках хто зна яких готелів. Хочеться випити за те, щоб туман розійшовся, бо здуріти можна від того передпольотного чекання. І раптом ще пригадалося, як Григорій Федорович частував чаєм нас із вірою. Він запросив нас з нагоди виходу першого тому свого зібрання. Чимало віршів з тої книги я знав на пам'ять ще шкільних літ, відколи учився не те, що писати, читати вірші. Ми сиділи в кабінеті в чайки, і старий поет розсував по журнальному столику щойно принесені Галиною Петрівною старовинні порцелянові чашки підсував до нас химерні срібні ложечки, а руки в нього були селянські, важкі, сконструйовані предками для іншого життя, інших чашок, іншої справи. Ненавиджу п'яниць, мовив Григорій Федорович. Один із об'єктів моєї постійної нелюбові це люди, що добровільно впиваються до свинського стану і стають непридатними для нормального людського спілкування, для розмови, врешті-решт. Віктор не п'є. Це ж вам у ньому подобається, Віро, чи не так? Віра знизала плечима. У нього чимало якостей дуже різноманітних. А в сумі, ну, знаєте, втрутився я до розмови. Григорій Федорович жартівливою повчальністю покивав головою. Коли старший чоловік розмовляє з дамою, перебивати їх не годиться. Це нам сказали б навіть офіціанти з ресторану п'ятого розряду, не те, що такий досвідчений світський лев, як я, і долив нам окропу до чашок. Як то було давно і як далеко звідси? Ресторан виглядав так, наче сьогодні було свято всіх британських офіціантів. Відвідувачі в чорних костюмах сиділи, мов надувні манекени з вітрини Бонд-стріт, а кельнери, одягнені як відвідувачі у чорне, пересувалися мляво, кожним рухом даючи зрозуміти, що вони нічим не гірші за тих, хто розсівся тут у залі і взагалі пізно вже і можна було б вигадати щось ліпше за цей пізній обід та висиджування в скайлайні. Ті, хто чомусь думає, що кельнери в більшості ресторанів заходу зроблені з іншого професійного тіста, ніж їхні колеги з київського, скажімо, ресторану Хвиля, глибоко помиляються. Кельнер, що обслуговував нас, кинув, пропливаючи стацію по проходу, чогось іще і зник між столиками. Міф про бездоганність англійських офіціантів продовжував гинути в моїй душі. Сусідка мовчала. Я ще раз подивився їй на руки, довгі пальці, з темним, темнішим, ніж їй до лиця було б лаком. Вона поворушила долонею і я викресив вогню, тримаючи запальничку над порожньою склянкою, де на шматочках льоду лежала зелена лимонна шкоринка, вкрита шаром води. Це вона, сусідка моя, ще замовляла окремо джин із тоніком. Решта наших супутників по відкладеному рейсу теж сиділи в різних кінцях залу по двоє за столиком. Я обвів поглядом усіх їх, порахував. Усі були тут, крім непальської принцеси. Яку, оскільки вона справжня принцеса, годували в номері. Можливо, навіть із золотої ложечки годували. Я мало що знаю про годівлю принцес. Нехай собі їсть де хоче. Рятуй Боже, прожити тут довгі роки. Я з безпосередністю патріота Гринівки оцінював навкруги всіх і вся.